بسم الله الرحمن الرحیم القاعده الثانیه قاعده دوم المفهوم من النص نوعان مفهوم المخالفه مفهوم مخالفه المفهوم من النص نوعان مفهوم از نص دو نوعه اون که فهمیده میشه مفهوم اسم مفعوله یعنی فهم شده یعنی چی؟ مفهوم از نص بر دو نوع است یک مفهوم الموافقه مفهوم موافقه اونی که مفهوم موافقه با نص هست و مفهوم المخالفه مفهوم مخالفه ابتدا مفهوم الموافقه هو دلالة اللفظ على ثبوت حکم الشیء المذکوری للمسکوت عنه دلالت لفظ بر ثابت شدن یا ثابت بودن حکم چیزی که مذکور هست برای چیزی که مسکوت هست ثبوت حکم چیز مذکور برای چیز مسکوت ذکری براش نشده در نس چرا ما فی علت الحکم المفهومه بطریق اللغه بخاطر این مشترک بودن آن دو یعنی مذکور و مسکوت بخاطر این که مذکور و مسکوت مشترک هستند در علت حکم که فهمیده شده است از طریق لغت از طریق زبان مثل دلالت قوله تعالی مانند دلالت این قول الله تعالی فلا تقل لهما اف به آن دو اف نگو خب الا تحریم الضرب من باب اولا دلالت می بر حرام بودن زدن به طریق اولا به طریق چی؟ اولا اینو میگن مفهوم موافقه مفهوم چی؟ و حکمه وجوب به هذا المفهوم حکمش اینه که واجب انسان این مفهومو بگیرد واجب که این انسانو چی بکنه؟ این مفهومو؟ چون دلالت النص دیگه چون چیه؟ لأنه أولى بالحكم من المنطوق زیرا اولاتر هست مسکوت به حکم از منطوق مسکوت از منطوق به حکم چه هست؟ اولاتر است وكذلك إذا كان المسكوت عنه مصاغيا للمنطوق و همچنین زمانی که مسکوت عنه مساوی باشد در علت با منطوق باشی؟ اینا رو قبلا خوندیم که اطلاف مال الیتیم المساوی لتحریم لتحریم اکله بالباطل مانند تلف کردن مال یتیم که مساوی هست در حرام بودن با خوردن مال یتیم به راه باطل تلف کردنش با خوردنش از راه باطل با هم چی هستند؟ مساوی هستند هر دوتا ضایع کردن مال یتیم را در بر دارد این شد مفهوم موافقه که قبلا این بحث رو خوندیم حالا و مفهوم المخالفه مفهوم مخالفه هو دلالة الكلام على نفی الحكم الثابت للشيء المذكور عن المسكوت عنه <coughs> لأدم توافر قيد من قيود المنطوق دقت بفرمايت مفهوم مخالفه را دلالت کردن کلام بر نفی حکمی که ثابت هست برای شیء مذکور از مسکوت عنه نف کردن حکم اون حکمی که برای مذکور ثابته از مسکوت عنه یعنی حکم برای مذکور عنه ثابته و برای مسکوت عنه چیه؟ وجود نداره موقعی که ما میگیم اگر شما 20 گرفتید شما رو میبریم پکنیک مفهوم مخالفه اینو میگه اگر شما 20 نگرفتید برده نمیشید برده نمیشید پس دلالت کلام بر نفی حکمی که برای مذکور ثابته نفی حکم میکنه از چه؟ از مسکوت ان نفی حکم میکند از کدوم یک مسکوت چرا به خاطر نبود قیدی از قیود منطوق چون قیدی از قیودی که در منطوق اومد در اون یکی دیگه وجود نداره اگر 20 گرفتی برده میشید پکنیک خب اگر این قید بیست درون مسکوت نباشه چون درون مسکوت وجود ندارد 20 نیاورده پس برده نمیشه پس حکم براش ثابت نمیشه چون قیدی از قیودی رو که در مذکور ذکر شده اند در اون مسکوت دیگه وجود ندارد والقاعدة المقررة فيه اجماعا عند الحنفية قاعده ای که به شکل اجماع در نزد حنفیه ثابت است این است که الله یؤخذ بالحکم المستفاد من مفهوم المخالفه قاعده مقرره در نزد احناف این است که گرفته نمیشه با حکمی که گرفته شده است از مفهوم مخالفه حکمی که از طریق مفهوم مخالفه دست آمده است بهش گرفته نمیشه فإذا دل فإذا دل النص فإذا دل النص الشرعي على حكم في محل مقيد بشرط أو غاية أو عدد يكون حكم النص بالقيد المقترن به هو منطوق النص فالزماني كدلالت كرت نص شرعي بر حكمي در محلی که اون محل قید شده بود با شرطی یا غایتی یا عددی اینا توضیحشون میاد می باشد حکم نس با اون قیدی که به همراهش اومده است منطوق نس بهش میگن منطوق نس حکم المحل الذي لم يوجد فيه القید، هو مفهوم المخالفه و حکم اون محلی که اون چیزی که براش قید وجود ندارد بهش میگن مفهوم مخالفه اگر 20 آوردید برده میشوید این منطوق شد چون در این قید وجود داره در این چه؟ قید اما اگر 20 آورد اونجا این قید دیگه وجود نداره اون بهش میگن مفهوم ولا دلالت للنص الشرعی على حکم في المفهوم المخالف عند الحنفیه و دلالتی برای نص شرعی بر حکمی در مفهوم مخالفه وجود ندارد نزد حنفیه نزد احناف با مفهوم مخالف نمیشه چیزی رو ثابت کرد حنفی حنفیه میگویند يعني. خب انواع مفهوم المخالفه انواع مفهوم المخالفه يحتاج بيان قاعدة مفهوم المخالفة إلى توضيح أنواعه وأهمها خمسة نياز دارد بيان قاعده مفهوم مخالفه قاعده كم روز ما ونمي میخونیم به توضیح انواعش نیاز داره و مهمترین انواع مفهوم مخالفه خمستون پنج تا هستن چند نوع هستن؟ یک مفهوم صفتی هو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة مفهوم صفت چه هست دلالت لفظی که با یک صفتی قید شده است مثلا برده مؤمن الان این برده با یک صفتی چی شد؟ قید شد دلالت لفظی که با یک صفتی قید شده باشد بر نفی حکم از موصوف زمانی که اون صفت را نداشته باشد زمانی که اون صفت را آقا من میگم برده مؤمن رو آزاد کن خب اگر این صفت رو نداشت حکم ازش چی میشه نفی میشه چی میشه اینو میگن مفهوم مخالفش مثل قوله تعالی ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات هر کس نتوانست از شما که نکاح کند زن محسنه مؤمنی را پس از کنیزان مؤمنتان پس از چی؟ کنیزان مؤمنتان فإنه يدل عند الشافعية والحنابلة والمالكية على تحريم الزواج بالإماء في حال عدم الإيمان دلالت میکند نزد شافعیه حنابله و مالکیه بر حرام بودن ازدواج با کنیز زمانی که ایمان نداشت چون قید ایمان دیگه ذکر شد چون در منطوق چه شد حالا اگر این صفت موجود نباشد حکم هم چی میشه نافي میشه حکم چی میشه؟ وقال الحنفية اما حنفية چی میگن؟ میگه ان التقييد بالصفة لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة دقت داشته باشید میگه مقید کردن با صفت دلالت بر نفی حکم نمی کند زمانی که اون صفت وجود نداشته باشد مقید کردن به صفت دلالت بر نفی حکم نمی کند اگر اون صفت وجود نداشته باشد مثل همین مثال الله گفته است من فتیاتکم المؤمنات اینجا المؤمنات فتیات مقیده با صفت مؤمنه با صفت ایمانه با صفت چیه میگو خب اگر ایمان وجود نداشت این نفی حکم نمی کند بلکه باز هم این حکم میتونه وجود داشته باشه میتونه چه باشه؟ پس حنفیه میگویند مقید کردن با صفتی دلالت بر نفی حکم نمی کند زمانی که اون صفت وجود نداشته باشد یعنی اگر اون کنیز مؤمن هم نباشد بازم حکم همینه ما از طریق مفهوم مخالفه نمیتونیم این کار رو بکنیم ببینید از طریق چی؟ حالا اگر دلیل دیگه وجود داشته باشه اون داستانش متفاوت است فلا دلالة لهذه الآية على حكم الزواج بالإماء غير المؤمنات حنفیه میگویند پس دلالتی برای این آیه وجود ندارد بر حکم ازدواج با کنیزی که مؤمن نیست آقا این آیه اومده فقط گفته شما با کنیزان مؤمن ازدواج بکنید ولی برای کنیز غیر مؤمن برای حکم ازدواجش در این آیه حکمی وجود ندارد کما لا دلالت لهذه آیتی على حكم من استطاع زواج الحرائر هل له أن يتزوج الإماء المؤمنة همانطور که دلالتی وجود ندارد برای این آیه بر حکم شخصی که استطاعت دارد با زنان آزاده ازدواج کند که آیا اجازه را دارد که با کنیزان مؤمن ازدواج کند یا نه اگر توانایی داشت با زنان آزاده ازدواج کند میگه این آیه دلالتی بر این چیز هم ندارد چون مفهوم مخالفه دیگه احناف قبول ندارد. و قوله تعالی او دم مسفوحا یا خونه ریخته شده از مفهوم مخالفه نمیشه ثابت کرد ببین بله. مگر اینکه جای دیگه دلیلی اون داستانش متفاوته ولی با مفهوم مخالفه نه وقوله تعالى او دما مسفوحا یا خون ریخته شده منطوقه تحریم الدم المسفوح منطوق این آیه چی میگه حرام بودن خون ریخته شده و مفهومه المخالف مفهوم مخالف این آیه چی میگه اباحه الدم غیر المسفوح عند الفريق الاول مباح بودن خونی که ریخته نشده است در نزد فریق اول یعنی جمهور و قول الرسول صلی الله علیه و سلم مثال دیگر این قول فی سائمت الغنم الزکات در گوسفندی که میچرد زکات وجود دارد خب مفهوم مخالفه میگه گوسفندی که نمیچرد زکات وجود ندارد یعنی گوسفندی که داخل طویله هست از علف داره تغذیه میشه زکاتی ندارد يدل عند الفريق الاول على عدم وجوب زکاتی في المعلوفه دلالت میکند در نزد گروه اول بر واجب نبودن زکات درون غنمی که علف میخورد ولا يدل على ذلك عند الفريق الثاني اما دلالت نمی کند بر این معنا در نزد گروه دوم یعنی حنفیه الان الان دیگه حنفیه میگن خب بریم جلوتر روی بحثای فقهی وقت نگذاریم و قوله صلی الله علیه وسلم طول غنی ظلمان تأخیر کردن انسان غنی در دادن وامی که برگردنش هست ظلم هست و خب مفهوم مخالفه چی میگه؟ میگه طرف غنی نبود فقیر بود ظلم نیست یدل على ان مطل الغنی فقیری لیس به ظلم فی رأی الاولین دلالت بر این میکند که مطل فقیر ظلم نیست در نزد گروه اول یعنی غیر حنفیه این شد مفهوم صفت مفهوم چی؟ یعنی یک صفتی آمده بود قید اینجا یک صفت بود که اگر این صفت وجود نداشت مفهوم مخالف بود مفهوم چی بود؟ مخالف اما برای شرط, شرط مفهوم شرط رو توضیح میده مفهوم الشرط هو دلالة اللفظ المتعلق فيه الحكم على شرط على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط دقت داشته باشید دلالت لفظی که تعلق دارد در آن حکم بر شرط بر منتفی بودن حکم هنگامی که شرط وجود نداشته باشد دلالت لفظ لفظی که حکم به آن متعلق دارد تعلق دارد ولی به خاطر شرطی با قید شرطی بر نفی حکم زمانی که اون شرط وجود نداشته باشد مثل قوله تعالی و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن اگر دارای حمل بودند زنان انفاقشان دهید تا وضع حمل کنند و با مفهوم مخالفش دلالت بر این میکند که اگر صاحب حمل نبود انفاق بشون ندید مفهوم مخالفه اینو میگه فإنه يدل عند الشافعية والحنابلة والمالكية بمفهومه المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل دلالت میکند این آیه در نزد شافعیه حنبلیه و مالکیه با مفهوم مخالفش بر عدم وجوب نفقه بر اون زنی که در عده هست تو حامل نیست بچه در شکم ندارد ولا يدل على ذلك عند الحنفیه اما دلالت بر این معنا نمیکنه در نزد حنفیه اما دلالت بر این معنا نمیکنه در نزد حنفیه حالا اگر از راه دیگه ای ثابت چون اون داستانش جداسا ولی از طریق مفهوم مخالفه این حکم در نزد حنفیه ثابت نمی شود وقوله تعالى فإن خبنا لكم عن شيء فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا بیشتر از روی طبع و میل خودشون چیزی رو از شما گذشت کردند در بحث مهریه فکلوه ان مریعا اون رو گوارا بخورید نوش جانتان باد يدل عند الفريق الأول على تحريم أخذ شيء من المهور إذا لم تطب نفوس الزوجات بإعطاء شيء منه دلالت میکند در نزد گروه اول بر حرام بودن گرفتن چیزی از مهریه زمانی که زنان با کمال میل راضی نبودند ولا يدل عليه عند الفريق الثاني اما در نزد گروه دوم یعنی حنفیه دلالت بر این معنا نمی کند این شد مفهوم شرط این شد مفهوم اگر این طور بودن این کار رو بکنید شرط آورده نه یعنی اگر این شرط نبود این حکم دیگه وجود ندارد نفی حکم میشه سه مفهوم الغایت هو دلالة اللفظ الذي قيد يقيد قيد بله قيد هست هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية على ثبوت نقيض ذلك الحكم بعد الغایت مفهوم غایت چی هست؟ دلالت لفظی که مقید شده است در آن حکم به یک غایتی حکم مقید به یک غایت شده است و مثال واضح که غایت یعنی اله و انجام میگیره دلالت لفظی که مقید شده است در آن حکم مقید به یک غایت شده است بر ثابت شدن ضد آن حکم بعد از غایت بر ثابت شدن ضد آن حکم بعد از غایت وللغایتی لفظا برای بیان غایت دو لفظ وجود داره الا و حتى مثل قوله تعالى مانند این آیه و کلو و شربو لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل بخورید و بنوشید تا واضح شود برای شما نخ سفید از نخ سیاه منظور این نخ نه بلکه از فجر از چه؟ یعنی تا اینکه بام بدهد تا اینکه بام بدهد فجر صادق بدهد بخورید خب اینجا مقیده به غایتش کرد یعنی تا این موقع تا غایت با بیان غایت حالا دقت کنید فإنه يدل بمفهومه المخالف على تحريم الأكل والشرب بعد الغاية وهي طلوع الفجر دلالت میکند این آیه با مفهوم مخالفش بر حرام بودن خوردن و نوشیدن بعد از غایت که غایت اینجا چی بود؟ طلوع فجر بود تا چه زمان؟ اللیل آه؟ تا شب و على جواز تناول المفترات بدخول الليل عند الغروب و دلالت میکند بر خوردن مفترات شکننده ها با داخل شدن شب که همون غروب هست پس مفهوم مخالفه میگه آقا بعد از غایت شما نخورید بعد از غایت و قوله سبحانه ولا تقربوهن حتی يطهرن نزدیک زنان نشوید تا زمانی که پاک شوند یعنی در زمان حیز در زمان عادت ماهانه يدل عند الشافعية والحنابلة على جواز الاستمتاع بعد الطهر من الحیز دلالت میکند در نزد شافعیه و حنابله بر جایز بودن استمتاع بعد از پاک بودن از حیز با دلیل دیگه ثابت اون داستانش متفاوته ولی این آیه ادامه داره فاذا تطهرنا اونا از اون طریق ثابت میکنند بله یعنی موقعی که بریم جلوتر وقوله عز وجل فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اگر طلاق داد آن زن را پس حلال نیست برایش آن زن تا اینکه آن زن برود و زوج دیگری را ازدواج کند مفهومه المخالف انه اذا تزوجت المطلقه ثلاثا زوجا غیر مطلقها حلت للزوج الاول مفهوم مخالفه میگه زمانی که زنی که سه بار طلاق داده شده سه بار شوهرش رو طلاق داده رفت با شوهر دیگه ای ازدواج کرد برای شوهر اول چی میشه حلال میشه و هذا عند الجمهور و این نزد جمهور است و قال الحنفیه حنفیه میگن لا يدل هذا المفهوم على نفی الحكم فيما بعد الغایه دلالت نمی کند این مفهوم بر نفی حکم بعد از غایت یعنی آقا بعد از طلوع شما نخورید بعد از طلوع فجر نخورید این مفهوم دلالت بر این نمیکنه مگر اینکه دلیل دیگه ای باشه چهار مفهوم العدد معنیش این نیست که حنفیه بر این باور نیستند که بعد از طلوع فجر شما بخورید موقعی که مفهوم مخالفه رو قبول ندارن ولی از این راه حکم ثابت نمی کنند از این طریق حکم بله قبولش ندارند چار مفهوم العدد مفهوم عدد مفهوم البته بعدا اینو بررسی میکنه که حق باقی هست قول راجه کدوم هست مفهوم أدبي هو دلالة, هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بأدد على نفيه فيما عدا ذلك دلالة كردن اللفظ لفظي كي قيد شده است اون لفظ یا قید شده است در آن لفظ حکم اون لفظ به عددی مقید شده است حکم اون لفظ با چه؟ با عددی بر نفی حکم در غیر اون صورت در غیر زمانی که اون عدد وجود در غیر اون عدد پس دلالت لفظی که مقید شده است در آن حکم با عددی بر نفی حکم در غیر اون عدد بر نفی حکم در غیر مثل قوله تعالى ما نندين آية كريمة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة زن زناکار و مرد زناکار بزنیدشان هر یکی از آنان را صد شلاق يدل بمفهومه المخالفة على أنه لا تجوز الزيادة على مئة ولا النقص عنه با مفهوم مخالفش دلالت بر این می که جائز نیست زدن بیش از صد و کمتر از صد بیش از صد و کمتر از صد و قوله تعالی فجلدوهم ثمانین جلده بزنید آنان را هشتاد شلاق کدومان را اونایی که دامنان را تهمت میزنند مفهوم المخالفتی الاقل من ثمانین و اکثر مفهوم مخالفه کمتر از هشتاد و بیشتر از هشتاد هست یعنی موقعی که میگه اونا رو هشتاد شلاق بزنید مفهوم مخالفه میگه پس کمتر از هشتاد و بیشتر از هشتاد اونا رو نزنید وقوله سبحانه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هر کس نیافت یعنی نیافت که برده آزاد کنه نیافت که ده نفر مسکین رو تعام بده ده نفر مسکین رو پوشاک بده پس باید کسی روز روزه بگیرد این کفاره سوگند است مفهوم المخالفتی الاقل من ثلاثه و اکثر منطوق میگه سه روز مفهوم مخالف میگه کمتر از سه روز و بیشتر از سه روز پس باید سه روز باشه کمتر از سه روز هم نباشه بیشتر از سه روز هم نباشه و یؤخذ به هذا المفهوم عند الجمهور ولا یؤخذ به عند الحنفیه گرفته میشه با این مفهوم یعنی مفهوم مخالف در نزد جمهور و گرفته نمیشه در نزد حنفیه پنج مفهوم اللقب او مفهوم الاسم مفهوم لقب یا مفهوم اسم دقت داشته باشید هو مفهوم الاسم الذي يعبر به عن الذات مفهوم اسمی که تعبیر می شود به وسیله اون اسم از ذات اسمی که تعبیر میشه به وسیله اون اسم از ذات مانند محمد رسول الله محمد رسول الله هست خب اینجا محمد چه هست؟ اسم هست دیگه آیا از مفهوم اسم مفهوم مخالفش اینه که محمد رسول است بقیه دیگه رسولی وجود ندارد اینجا دقت بکنید چون در قسمت مفهوم لقب یا مفهوم اسم جمهور هم مشترک میشن با حنفیه جمهور هم مشترک میشن با کی؟ جمهور میشند مفهوم المخالفتی غیر محمد مفهوم مخالفه میگه غیر محمد محمد رسوله مفهوم محمد غیر محمد چیکار میکنه خارج میکنه از این چیز و قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم حرام شده است بر شما مادرانتان مفهوم مخالفه میگه غیر مادران حکمش فرق میکنه مفهوم المخالفت غیر الامهات مفهوم من غیر مادران است و قوله فی البر صدقه در گندم صدقه است مفهوم مخالفه میگه در غیر گندم خب ولی اینجا یک دقتی رو داشته باشید والحکم باتفاق الاصولیین حکم به اتفاق اصولی ها هو ان مفهوم اللقبی لیس بحجه مفهوم لقب حجت نیست مفهوم لقب حجت نیست فلا يعد المفهوم المخالف للقب حجتا مفهوم مخالف لقب حجت شمرده نمیشه لأن ذكره لا يفيد تقييدا ولا تخصيصا ولا احترازا اما اداه میگن زیرا ذکر لقب نه مقید میگرداند و نه خاص میگرداند و نه غیر از خودش رو خارج میگرداند و نه پرهیزی غیر از خودش و نه احترازی به غیر از خودش پس موقعی که لقب ذکر میشه یعنی چیزای دیگر از این معنا خارج نمیشند احتراز اینو میگن لقب هو اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسما وعلما على الذات المسند إليها الحكم المذكور فيه لقب لفظ جامدی است که وارد شده است در نص به عنوان اسم و علم خاص بر ذاتی که حکم مذکور مسند به آن هست حکم مذکور مسند به آن نسبت به آن داده شده است مثل محمد رسول الله که حکم مسنده به آن هست والخلاصه خلاصه سخن اتفق الاصوليون على ان مفهوم اللقب ليس بحجه اتفاق کردن اصولیون که مفهوم مخالف اللقب حجت نیست سواء في النصوص الشرعية وغيرها فرقی نمیکنه چه در نصوص شرعی باشه چه در خارج از نصوص شرعی در کتب معلف های دیگر ها واتفقوا ايضا على ان مفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية حجة في غير النصوص الشرعية همچنین اتفاق کرده اند یعنی حنفیه و غیر حنفیه که مفهوم مخالف صفت شرط عدد و غایت حجت هست در غیر نصوص شرعی در غیر نصوص شرعی ای فی العقود و اقوال الناس و عبارات المؤلفین و مصطلحات الفقهاء یعنی در عقود اقوال مردم عباراتی که مؤلفین نوشتند و اصطلاحات فقها فمن قال ریع وقفی لأقارب الفقراء منطوقه ثبوت الاستحقاق لأقاربه الفقراء زماني كشخص قفت إن وقف من ریع به معنی زمین معنی های خیلی زیادی داره یکی از معنیش زمین میشه به گونه معنیش میکنیم که تمام معانی رو شامل بشه جان فائدهش هم میشه زمانی گفت این سود این وقف من برای نزدیکان فقیر من هست برای منطوقه ثبوت الاستحقاق لأقاربه الفقراء منطوق این جمله میگه نزدیکان فقراء مستحق این هستند نزدیکان فقراء چه هستند و مفهوم المخالفة نفی استحقاق اقاربه غیر الفقراء اما مفهوم مخالف میگه اقاربی که فقیر نیستند از این بهره ندارند لعن عرف الناس و اصطلاحهم على هذا زیرا عرف مردم و اصطلاحشون بر این شکل هست که مفهوم مخالفه گرفته میشه الا اذا دلت قرینه على ان القید ليس تخصیص مگر زمانی که دلالت کند قرینه ای بر این چیز که این قید فقرا برای خاص کردن نبوده به منظوری دیگر آورده شده است به منظوری دیگر آورده شده است که بعدا میگه یک سری منظورهای دیگه ای رو پس در اصطلاح مردم اقوال مردم عبارت مؤلفین مصطلحات فقها مفهوم مخالفه, مخالفه چه در نزد احناف چه در نزد غیر احناف اعتبار دارد اختلافشون کجاست؟ در نصوص شرعی اختلافشون در نصوص شرعی است یعنی رو بکنیم بله حکم شرعی یعنی, یعنی در نص شرعی در آیه اگر اومده باشه احناف من یعنی این تمام مثالی که تا اینجا کار تو آیات زدیم اونجا به مفهوم مخالفه عمل نیکنه ولی اگر شما مثلا گفتی اگر بچه من قبول شد این ماشین مال اونه اینجا به مفهوم مخالفه عمل میشه بله در, در سخنان مردم به مفهوم مخالفه به اتفاق و اصولیین اعتبار داره ولی در نصوص شرعی احناف واختلف الاصولیون في الاحتجاج به مفهوم المخالفة في الصفة والشرط والغاية والعدد في النصوص الشرعية پس ری اونجا شد به معنی فائده به معنی چی؟ بله واختلف الأصوليون في, في الاحتجاج بمفهوم المخالفة في الصفة والشرط والغاية والعدد في النصوص الشرعية اختلاف کردن اصولی ها در حجت بودن مفهوم مخالفه در صفت و شرط و غایت و عدد در لقب نه لقب مفهوم مخالفهش اعتبار نداشت به اتفاق في النصوص الشرعية در نصوص شرعي فذهب الجمهور إلى أن مفهوم المخالفة فيها حجة على ثبوت نقيض حكم المنطوق عملا بعرف الناس واستعمالاتهم في الأساليب جمهور علماء گفتند که مفهوم مخالفه حجت است بر ثابت بودن نقی ضد حکم منطوق بر ثابت بودن ضد حکم منطوق با, با توجه به عمل کردن به عرف مردم چون عرف مردم این کارو کردن در خارج از شریعت و ادبیات عرب و قرآن هم با ادبیات مردم نازل شده است با چی نازل شده است با توجه به عمل کردن به عرف مردم و استعمالشون در اسلوب روش روش زبان وذهب الحنفية الى ان مفهوم المخالفة ليست حجة في هذه الاحوال اما حنفیه گفتن که مفهوم مخالفه حجت نیست در نصوص شرعی لأن كثيرا من أساليب اللغة العربية والنصوص الشرعية لا يراد بها نفي الحكم اما أدى المذكور احناف مجان زيرا بسياري از أسلوبها اللغة العربية والنصوص الشرعية منظور از آنها نفي حكم نیست در غير أزان آنچه ذكر شده است يعني أوني كذكر شده است معنى این نیست در غير ذكر نشده ها اون وجود نداشته باشد زمانی که حکمی در ذکر شده وجود داشته باشد پس مراد این نیست که در ذکر نشده این حکم وجود نداشته باشه فإن الصلاة في السفر تقصر سواء خاف المصلون فتنة الكفار ام لا این ادله احناف میاره میگه نماز در سفر قصر خانده میشه برابر است که نماز، نمازگزاران از فتنه کفار بترسند یا نه چون در قرآن گفته شما قصر بخوانید اگر از فتنه کفار ترسیدید بله اما اگر نترسیدید مفهوم مخالف اینو میگه پس نخوانید خب احناف اومدن اینو دلیلی بر علیه کی قرار دادند جمهور شما که میگید آقا مفهوم مخالفه معنا داره پس اینجا چرا باید عمل کنید مفهوم مخالفه در این آیه میگه که اگر نترسیدی اگر ترسیدید نماز و قصر بخونید شما ولی در امن هم دارید نماز و قصر میخونید شما جمهور خب جمهور میگن درسته ادبیات عرب دلالت بر این معنا میکنه به همین خاطر از زمانی که عمر رضی الله عنه از این آیه فهمیده بود که در هنگام امن نماز نخونید به خاطر این براش سوال پیش اومد و سوال از پیغمبر مطرح کرد و پیامبر زمانی که عمر این سوالو مطرح کرد عمر رو زیر سوال نبرد چرا؟ چون اسلوب ادبیات عرب همین بود ولی پیغمبر گفت این صدقه است که خدا به شما داده است به خاطر این اینجا به مفهوم مخالف عمل نمی کنند به خاطر این جمهور اینجا به مفهوم مخالف عمل نیست نه دلیل خب نه ببینید اینجا دلیل به نفع جمهوره در این قسمت میدونید چرا چون اگر مفهوم مخالف عمل نداشت اصلا برای عمر سوال پیش نمی اومد اصلا عمر رضی الله عنه این سوال از پیامبر مطرح نمی کرد دال بر که این وجود داره سواء خاف المصلون فتنة الكفار أم لا برابر اسك مصلون بترسند از فتنه كفار يعني مع ان النص شرط لجواز القصر خوف الفتنه احناف میگن ناس شرط آورده برای جائز قرار دادن قصر ترس اس فتنه را ترس اس را و ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قصر بخانيد اگر ترسيدت که کفار شما را به فتنه بیاندازند این دلیل و آوردن احناف بر علیه جمهور برای نپذیرفتن مفهوم مخالفه و ربیبه یا یک دلیل دیگر ربیبه ربیبه اونی هست که اون دختر همسر هست که شوهری میاد یه زنی میگیرد که اون زن از شوهر قبلی دختر داشته بهش میگن ربیبه به اون دختر میگن چی؟ ربیبه حالا دقت کنید اینو هم بر علیه جمهور آوردن بنت و زوج من زوج آخر دختر زن از شوهری دیگر بنت و زوجتی بنت و زوجتی من زوج آخر بله تحرم یا تحرم على زوجی امها سواء كانت في حجره ام لا میگه این ربیبه حرام هست بر شوهر مادر مادرش یعنی اگه کسی اومد مادر این ربیبه رو ازدواج کرد این ربیبه بر اون شوهر چی میشه؟ حرام میشه برابر است که در حجر این شوهر باشد یا نباشد در حالی که در آیه اومده است که اگر در حجر شما بود شما نمیتونید با این دختر ازدواج کنید لی مفهوم مخالفه میگه اگر در حجر نبود میتونید خب احناف اینو اومدن استدلالی کردن برای ضرب فنی کردن شوخی میکنم علما بحثشون اجتهاده اینو عمدن مطرح کردم اونا به وسیله اجتهاد نه نه بحث ضرب فنی نیست بحث اجتهاد است اونا علما بودن رحمهم الله جمیعا خلاص مفهوم مخالفه رو قبول نداشتن خب این هم یک دلیلی براشون بوده یعنی این با توجه به این دلیل به این نتیجه رسیدن حالا این که دلیلشون قوی تر بوده یا نه این بماند اون بحث اجتهادی اون داستان اشتواست ولی اینو یکی از ادلهشون بوده این یکی از چیشون بوده خلاصه این یکی از ادلهشون بوده در مقابل جمهور مع ان النص قید و تحریم فی حال وجودها فی هجره میگه نص قید آورده است حرام بودن رو زمانی که اون ربیبه در حجر اون شوهر باشد یعنی اگر آیه چنین میگه اگر در حجر شما بودند اون موقع با, اون, با اون دختران ازدواج نکنید اگر نبودند مفهوم مخالفه میگه ازدواج کنید آه؟ بله، بله. اینا دیگه این شد دلیلی علی الجمهور اما جمهور اینو جواب میدن ربائبكم اللاتي في حجوركم ازدواج نکنید با اون ربیبه هاي كدر حجر شما هستن لكن يلاحظ اما نجيب قابل ملاحظه هست <coughs> ان هذا قيد <coughs> ان هذا قيد لبيان الواقع فلا يراد به نفي الحكم اما عدا منطوقي میگه این قید اومده است برای بیان واقع برای بیان آنچه که غالبا جریان دارد آنچه که غالبا جریان دارد این است که ربیبه ها در دامن بله همراه با مادر زندگی می کنند میگه قابل ملاحظه است که این قید اومده است تا واقعیت رو بیان کند پس منظور از این نفی حکم نیست در غیر منطوق نفی حکم نیست جایی که اه، در, اه، در غیر از منطوق که همون بحث اگر در حجور نبودند کن نسأل تحریم الربا اضعافا مضاعفه ببینید مانند نس بر حرام بودن ربا اضعافا مضاعفه اونجا اتفاقا اینجوری اومده دیگه آیا ما اه، خب موقعی که اومده شما ربا رو اضعافا مضاعفه نخورید منظور این نیست که اگر کم باشه پس بخورید بلکه داره واقعیت رو بیان میکنه بلکه داره چکار میکنه مع ان الربا حرام مطلقا در حالی که ربا مطلقا چه هست حرام هست لانه قید لبیان الواقعی و شأن الغالب میگه این یک قیدی هست برای بیان کردن چی واقع و آنچه که غالب هست غالبا جریان دارد و رأی الجمهوری ارجح رأی جمهور میگه راجحتر است بابا این یکی از اسلوب عربه این یکی از اسلوب و زبان ادبیات عربه ما نمیتونیم بیایم نصوص شرعی رو از عرف عرب که اون روزا بوده و تا الان وجود داره خارجش کنیم ورأي الجمهور أرجح إذا تحققنا من أن القيد الوارد في النص إنما ورد للتخصيص والاحتراز به اما اداه لقد بفرمایید چیز جالب میگه ولم يرد ولم يرد لحكمة أخرى كبيان الواقع والأمر الغالب رأي جمهور ارجح زماني كي محقق شدیم زمانی که به این باور رسیدیم که قیدی که در نص وارد شده است برای تخصیص وارد شده است و برای احتراز از چیزهای دیگر وارد شده است زمانی که محقق شدیم یعنی مطمئن شدیم که آقا این قید برای چی اومده؟ برای خاصگردانیدن اومده شما آقا ازدواج کنید با کنیزان مؤمن آه داره خاص میکنه نه هر کنیزی کنیزان مؤمن میگه زمانی که محقق شدیم به حقیقت رسیدیم که این قیدی که وارد شده است در نس اون موقع مفهوم مخالفه اعتبار داره و قول جمهور هم چیه؟ ارجح است ولم یرد ادامه جمله است و وارد نشده است اون قید برای حکمتی دیگر همچون بیان واقعیت و امر غالب مانند این مثال و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اینجا اگر این قید ذکر شده است فی حجورکم به خاطر بیان واقعیت و امر غالب بوده است نه به خاطر اینکه خاص بگرداند فقط اون ربیبه هایی رو که در حجرتان بوده اند متوجه شدید این شد از بحث مفهوم مخالفه که در کتب دیگر مفصلتر بحث شده است و همانطور که این نویسنده منصف استاد دکتر وحبت الزهلی رحمت الله علیه اومده قول جمهور رو ارجه دانسته است با وجود این که حنفی و البته شیوه احناف در طول تاریخ همین بوده است که دلیلگرا بودند اگر امروز هم یکی با نام حنفیت دلیلگرا نباشد او در واقع از شیوه حنفی خارج شده است